Eguerdi donostian uh, prentsaurreko batetan elkartu dira, Euskararen erakunde publikoa, Eusko Jaurlaritza, Euskara Bidea, Euskararen Nafar Institutua, eta inbat ordezkari politiko ere, Euskararen adierazle sistema aurkesteko gurekin, David Aire, EEPeko, misio karguduna, atxalde hona. Atxalde hona. Euskararen adirazle sistema horren inguruan beraz elkartu da jende hori, zer da eh, sistema hori? On, Euskararen adierazle sistema da, eskoraren osasunaren inguruko informazioa biltzen duen tresna, Euh, proiektuak bi parte ditu, eh? azkenean alde batetik bada datu bilketa bat, eta bestetik be bildu diren datu horien erakusteko sortu uh, aplikazio informatikoa, eta hori da hain zuzen goizuntan presentatu. Uh, datu bilketari buruz, bon, dakizuen bezala hizkuntza politika mailan, egiten dira hainbat eta hainbat uh, inkesta, inkesta sozio-linguistikoa adibidez, baina badira beste hainitz bereziki egualdean, mapaz soziolinguistikoak, kale erabileraren neurketa, ahu azterketa, eh, eta badira ere beste hainbat datu, irakaskuntza arloan, guk hemen eh, epen adibidez tratatzen ditugunak, eta eh, elduen eskualduntzean ere, aekarekin eta beste eragile batzuekin ere funtsian, eta datu horiek denak, orain arte, ez ziren sekulan elgarretaratuak izan, eta proiektu horren helburu nagusitarik bat zen, hori, ebe denen biltzea eta horiek denak perspektiban emaitea, ba, ikusteko eskuara zertan den eta nola eh, garatzen ari den. Eh, hortako nuen erraiten eskuararen uh, eh, osasunaren inguruko informazioa biltzen duen proiektua dela. Mm. Uh, proiektua bi milata amairuan hasi zen, uh, esko jaurlaritzak bultzaturik, eta EP e uh, bi ama bostean trompatzen ez baina ez txertatu zen, Euh, gainera proposatuz uh, POKTEFA Europear euh, programaren bidez diru laguntza eskara baten egitea, eta hori onartu zuten beste partaidek, hori eginda, eta FEDER Europear fondotik beraz proiektuak kasik hiruen eta larrogoita hamar mila euro ukan ditu, diakinez euh, uh, sei partaide girela, eh, errandu eh? zuestuan, Eusko Jaularitza, Nafarroako gobernua, eskoraren erakunde publikoa, eta badira ere Araba, Bizkaia, eta gipuzkoako foru aldundiak. Ara, partaidetza bat uh, eh, eginda beraz denen artean uh, proiektuaren egituratzeko eta gero jondotik eh, ba, batzorde ezberdinak sortu dira, batzorde sustatzailea, batzorde eksekutiboa, batzorde teknikoa eta denen artean be, sortu dugu uh, beraz uh, Euskararen adierazle sistema hori. Eta gero ondotik eh, egin dira hainbat eta hainbat eh, lan, eh, eh adibidez uh, adierazlen identifikatzea, eh, eh adierazle horiek berbeziren neurtu, lehen lana izan da horien identifikatzea, eh, sailkatzea, eh, alako zuaitz eh, tematiko bat egin zen, astapenean eunta irurogoita bost adierazle zerrendatuak izan ziren. Adibidez, adierazle bat zer izango zen? Eh, adierazleak badira, eman zaun, Euskara gaitasuna, Euskararen erabilera, Eh, horiek dira eman dezan datu horokorak inkesta sozio-linguistikoak emaitzen eh, dituenak, benen gero uh, eh, badira ere eman dezan uh, lagunekin erabiltzen den uh, izkuntza, ara holako gauzak, uh, osto nahi batzen intuan inkesta ezberdinek uh, neurtzen dituztenak horiek denak uh, dira, elgarreteratu dira nahi mm. Azkenean, hor biltzen dira, probintzi edo instituzio desberdinek egiten dituzten ikerketak, euskarari voilà, buruzkoak egiten direnak? Hala, eskoraren, eh, eskoraren erabilera eta mm, eskorari buruz den informazio gehienaren biltzea zen lehen lehen helburua. Mm -hmm. Eta erreiten nuen eunta irurogoita bost adierazle zerrendatuak izan direla astapenean, menen gero proiektu unendako eta poktefaren zat bereziki, ogoita amar uh, eh, importanteenak hautatu dira, eta uh, ditugu goizuntan presentatua izan den webgunean ezari, eh, ogoita amar importanteenak. Orduan, datuak eh, bildu, desberdinak bildu, eta ondotik hoiek tratatu, baina zer da, jendea bada hor, ez da aplikazio bat, ez du ordenagailu batek egiten du, nola martxan da hor, aplikazio bat aipatu duaitu zu hor. Horren, bada lehenik datu bilketa, egen nahi baita datu horiek biltzen dira, elgarretaratzen dira eta um, sailkatzen dira, eta gero aplikazio informatikoak, Ehm, nahi bauzu, astapenean Eusko Jaularitzak lan hori egin nahi zuen ehm, ikusteko eskuaraz egoeretan zen, uh, memento batez, eta nola garatzen ari zen ere. Mm -hmm. Gero, izkuntza politiken egokitzeko, uh, ziren enfin, hori da, izkuntza politiken egokitzeko elburuarikin. Efikazitate ikusteko ere berdin? Barkatu. Izkuntza politika horien eh, eraginkortasuna edo efikazitate ikusteko? Hori ere ikusteko, ara nuntziren faioak eta zehobetzen altzen eta hori guzia. Eta gero, eh, ara, gero beste lujaldeetako uh, partaide eri ere E, proposatu izan zaie, jenai baita e, eperi hemen iparaldearen zat, eta Euskara Bidari e, Nafarroan, eta gero elgarrikin, ara, muntatu dugu. Ondatu bilketa hori eginda, horren astapenean horrek zuen eh, publiko izan behar, benen gero erabaki da uh, aplikazio horren sortzea, webgune baten egitea, datu huriek denak publiko emaiteko. Hmm. Eta datu hoiekin ondotik zer egitena, nork uh, erabiltzen ditu, edo nork uh, ondorioak ateratzen, eta... Horren, eh, bon, pentsatzen dute, olako uh, eh, datua gehien bat ikerlarieri, edi, eta bon, uh, eh, eskuararen egoerari uh, uh, interesatzen diren pertsoneri zuzendua dela, benen gero uh, edo eh, begiratzen aldu, uh, Ara, bat dira aplikazio hortan, sarbide ezberdinak, uh, kombin, uh, ez dakit nola erretenen, kombinazio hainitz egiten al uh, baitira hor datuekin. Eh, man dezaun, eh, sartzen zirelarik gero hautatzen aldituzu, zure taulak egiten aldituzu, eh, datu ezberdinak atsemaiten dira, lujaldeka, ze urte ere sekatzen den, horien araberan ebauzu egiten aldituzu zure taulak eta zure datuak atximaiten aldituzu. Da datu horiek gero ere sartzen aldituzu grafiko moduan edo mapa baten bidez ere ikusten aldira gero Eh, datu horiek. Euskal Herria beraz bere osotasunean? Eh, Euskal Herria bere osotasunean, Lujaldeka, Batana Farroaldetik, eh, Euskal Autonomia kidegoa eta hilparaldea bere hiru provinziekin. Mm. Eta hori deia da, azkenean, uh, tresna bat izaitea, hori, mm. ez? Erabiltzea, ondotik? Hori da, eh? ba, ba, bai, mm. hori da. Uh, eh, Aztapenean hori zen, hor publiko eginda, menan tresna hori lehen lehenik uh, instituzioen zata edo izkuntza politikan ari diren uh, Mm. zat, behin Eta emaitzak, mm, badituzu, bilduma bat egiten alote da emaitzetaz, edo azkenean emaitza Bilduma bat, dira. gero badakigu, batakigu, benen gero webgunean behar da sartu, eta ikusi uh, eh, bako txak gero egiten du eh, eh, bilduma hor da, webgunea diatanik publiko dira, enfin, gure eperen webgunean sartu uh, dugu aplikazio hori, eta diatanik hor ikusten aldira informazio horiek denak atxemaiten aldira. Ados, bai. Euskararen adierazle sistema, beraz, eh, eta sarean atxamaiten aldena, eperen uh, eh, webgunetik, mintzaira. Mintzaira, mintzaira. webgunean, ara. Hortik pasatuz. eta gero ipar aldearen zat, bon, hor, uh, nuen, ogoita amar adierazle bazidela, Eh, guk ez ditugu den-denak eh, betetzen edo neurtzen. Eh? Mm -hmm. Guk bakarrik inkesta soziolinguistikoak eta kale neurketak emaiten dituen datuak sartzen ditugu. Uh, elduen uh, eskualduntzea ahlokoak, irakaskuntzakoak, naiz eta irakaskuntzakoak ez diren ono webgunean sartuak, benen uh, egukit ze lan bat egin behar izan baitugu, e, epen tratatzen ditugu, aplikazio horren zateko kitu behar izan ditugu. Eh, bada, gero adierazle berezi bat ere, eh, ez dena erran ezake numerikoa, da e, eskoraren estatus juridikoa. Eta hor egin dugu bilduma bat, e, lujalde bako txak egin du bere bilduma, eta iparaldearen zatera egin dugu, ara, estatus juridikoa e, zertan den, euskararen uh, bara, estatus juridikoa lege ezberdinak biltzen dituen euh, bilduma bat bada. eta gero badira ere euh, iparaldeko demografiari buruzko informazioak ere eta lujalde guztienak ere biztan Ados, ere, eta, hemen txe uh, eh, mintzaira.fr webgunean, eskuinen atxemango duzue hor baliabideak sailean, eta Euskararen adierazle sisteman egin klik, eta bebakotxak bere ikerketak egiten alditu beraz. Ara, eta nahi nuke, ejan eh, azken gauza bat, aplikazioari buruz, Uh, bon, Ejan behar da, uh, informatikalariak azken memento arte aizan direla, benen ez girela ono ahas pikoan eta badira obekuntza batzu egiteko eta uh, funtsan erabiltzaileek ere ikusten bali madituzte akats edo bali madituzte uh, obetze proposamenak egiteko, ez uh, duda, eh, idaz, idatz dezatela edo dei dezatela eepera eta mm. kontutan hartuko ditu. Ados, ebe untxa, hemen txe David Aire, Euskararen erakuntza, erakunde publikoan misio karguduna gurekin, Euskararen adirazle sistema horren aipatzeko mileskera. Mileskera.